Сега ќе завршиме конечно со трубиве. Мијата сабота направивме една внимателна споредба на сите седум труби и сите седум чаши на Божиот гнев, односно седумте зла Забележавме некои сличности на труба со чаша. Меѓу тоа забележавме доволно разлики кои што упатуваат на заклучокот дека седумте труби не мора да бидат исти што и седумте зла. Не мора да бидат исти. Мене на почетокот ми изгледаше дека постои некој преклопување, Меѓутоа, денес ќе прочитаме некои стихови, што веќе ги прочитавме, но ќе ги издвоиме како посебни, за да откриеме дали е точна една теорија која што постои денес, а тоа е следната теорија. дека редоследот на трубите и чашите наводно ќе биде ваков. Прво ќе бидат шесте труби, прво шест труби ќе затрубат, после шесте труби ќе бидат излеани седумте после чаши на Божиот гнев, после шесте труби, И на крај ќе затруби седмата труба, после да сите седум чаши на Божиот гнев. Така гласи таа теорија. Не е моја таа теорија. Постои <clears throat> од страна на некои алтернативни толкувачи на откровението. Се разбира нова И тие се појакуваат на следните стихови. Кога се работи за чашите на Божиот гнев, што ги читавме во 16-та глава, Тие се најавени уште во предходната 15-тата. И ја би сакал да ги прочитам последните стихови од 15-тата глава. Бидеќи таа глава не е многу голема, ај па не е лошо да ја прочитаме целата, што не е толку голема. Да почнеме, значи, од 15-тата глава првиот стих. Откровение 15 глава, првиот стих. Овде во овој превод, како наслов на главата, стои седумте ангели и седумте последни казни. Зошто, дали е оправдан овој наслов од самиот библиски текст? Дека седумте чаши на Божиот гнев се последни казни. Што е ли првиот стих? И видов друг знак на небото, Четкровение 15.1. И видов друг знак на небото, голем и чуден. Седум ангели, што ги држаја седумте последни казни, зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. Дали е вака и во други преводи? Дали се наречени последни казни? Дали Добро, дали се последни? Последни зла, последни порази, со кои што завршува, или ќе заврши Божиот греф. Од тука, значи, постои уверување дека седумте чаши ќе бидат излејани на крај, затоа што се наречени последни казни или последни зла. Продолжувам му И видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победија зверот, и неговата биста, неговиот лик, ово ми е многу смешно, смешен превод, неговиот белек, односно жик, и бројот на неговото име и повторно бројот е број на неговото име овде, како и во 13 глава. Стоје на тоа стаклено море и има харфи Божи. Сакате ваков инструмент во своите раце? Да, тоа вук, нели? Не, кој превод го имаш таму? А, стариот, тој е стариот, да, гаврилскиот. Добро и ја пеја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето велејки. Големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, Седржителе. Праведни и вистините се Твоите патишта, Царе на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и неке го прослави името Твое? Зашто само Ти си свет Зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидеќи се појавија Твоите праведни судови. Потоа видов, ете на небото се отвори храмот на скинијата на собранието, односно небесното светилиште, и излегла од храмот седумте ангели, што ги држеа седумте зла, облечени во чисти и светли облеки од ленено платно и опашани преку градите со златни појаси. Свештеничка облека. Ангелите се свештениците во небесното светилиште, а Христос првосвештеник, вечни првосвештеник. И едно од четирите животни на седомте ангели им даде седом златни чаши, полни со гневот на Бога, кој живее во вечни векови. И се исполни храмот со дим од славата на Бога и од силата Негова. И никој не можеше да влезе во храмот, додека не се извршија седомте казни на седомте ангели, што асоцира повторно ова никој не можеше да влезе во храмот. Храмот исполнет со славата Божија. Значи дека нема веќе посредување за милост. Слична тема како и во осмата глава. Пред најавата на трубите. И повторно таму имавме опис што се случува. Нешто се случува во храмот, еден ангел ги заселил со кадилницата молитвите на светиите, а потоа ја зел ја наполнил со жар, со оган и ја фрил на земјата. И тогаш вели седумте ангели, кои што ги има трубите, се подготвија да трубат. Сега да се вратиме кај деветата глава, До сега го прочитав цел... Да. Цел глава ја прочитав 15. Целиот текст. Деветата глава, ако се секавате минатата сабота, го прочитавме следниот текст. Една битна разлика што забележавме помеѓу трубите и чашите беше што трубите како да најавуваат некое делумно уништување, третини особено. Додека кај чашите тоа го немаше, кај чашите беше се. Комплет. Кај трубите пак само зелената треба, што ја забележавте минатата сабота. Да се подсетиме дека нешто карактеристично кај трубите беше следново, откако затрубија четирите, значи, после четвртиот ангел, потоко прочитавме 13 стих од 8 глава, кој што вели, и видов и чув еден ангел, не орел, како лета среде небото и вика со висок глас, тешко, тешко, тешко на оние што живеат по земјата од другите трубни гласови на трите ангели што ќе трубат. Значи, последните три труби, петата, шестата и седмата, се специјално наречени три како да го преведеме тоа на македонски три офлере мајко три на српски велат јао. Таков е и соодветниот грчки збор. Лелек. Така пишу? Тројно зло. Добро, некаде да го ги превели како три зла. Како нешто специјално. И видевме што беше толку специјално во описот на петата и шестата труба да не ги читаме повторно. Но сега во, де, на, во деветата глава, на крајот, 20 и 21 стих, само на нив да се подсетиме. Откровение 9 глава, 20 и 21 стих. А другите луѓе, што не загина од тие зла, значи од петата и шестата труба, или првите две зла, првите два лелека, ајде така да ги наречеме, не се покаја за делата на рацете своји. Та да не се поклонуваат ни на гјаволи, а како овие од новиот светски поред, <laughs> сросоидиве, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. Значи, 115-та псалми денес актуелен, од 21 век. И не се покаја ни за убистата своји, ниту пак за вражбите своји, ниту за блудството свое, ниту за кражбите свој. Значи, за сиот свој неморал. Зошто не се покаја? Зато што не може да се покаја, да го кажа. Таков сличен опис имаме и кај чашите. Луѓето ги гризе своите јазици од болка. Например, 16 глава, 9 стих, кај четвртиот ангел кој ја изли својата чаша врз сонцето. И силна жега ги опфати луѓето и го похулија името на Бога кој има власт на тие зла и не се покаја да му отдадат слава. Како завршуваат седомте зла? Да се подсетиме и на тоа. Седмиот ангел ја изли, значи после Армагедон, после шестото, седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од преслот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика се сврши. И имаше светкавици, громови и гласови. И стана силен земјотрес таков голем и силен потрес каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела и градовите на незнабостите паднаа А Великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезна и гори веќе не се гледаа. И град голем како талант падна од небото на луѓето. Тука пише уште еднаш да повторам околу 45 кг зрно град. А луѓето <clears throat> го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. Тоа е седмата чаша. Седмата чаша е опис на што? На зла, како и предходните шест. И сега, ова теорија вели, прво трубат шест труби со своите делумни зла, потоа седумте ангели ги излеваат седумте последни зла, затоа што така се наречени, последни порази. Значи шест руби, седум чаши и на крај се се завршува со седмата труба. Еден ваков малку обратен редослед. Се завршува на крај со седмата труба. Зошто? Веројатно затоа што седмата труба само по себе не представува никакво зло, туку представува што? Забележите, 11 глава, 14 стих, откровени. Сега знаете, <laughs> немаме време, тука може да ви се родат многу прашања. Зошто па е ставена 10 глава во сендвич? А таму се вели, повторно треба да проповедаш. Не ли? ако се секјавате. Знаете, 11-та глава, како традиционално се толкуваше во времето на пионерите, па Француска револуција, па, па на крајот таму, кога се отвори храмот, на крајот од главата, со <clears throat> подигањето на адвентистичкото движење, адвентното движење во 19. век. Но од друга страна Елена Вајте има други текстови, кај што целата 11 глава ја става во иднина. Што значи, сите символични пророќства се такви по својата природа, кај, кои што можат, можеме да ги примениме, како и трубите, на настани од минатото. Мегутоа, можат да се толкуваат и за допрва настани што допрва ќе следат во иднината. Например, Елена Вајд дава подршка за историското толкување на трубите, како еден вид однапред проречена историја на христијанската црква и сето оно што незе се случува, слично на печатите и на седомте цркви, во големата борба особено, која го, го пишува историјатот на адвентното движење. Од друга страна, Елена Вајд дава подршка за тоа што го заклучивме од самиот, самиот контекст на библискиот текст, дека седомте труби трубат после завршувањето на времето на милост. Тоа е, природата на пророштата е таква што во, за пророштата не може да, да правиме е, догматика, бидејќи само времето, само историјата е единствениот судија кој што покажува дали некој толкување е погрешно или точно. 14 глава, од 11, од 14 стих, се извинувам, од 11 глава, вели, значи, повтор се променува овни земјотрес, што го прочитавме кај злато, 16 глава, 7 чаша, 13 стих, во тој час ќе настане голем земјотрес и една десетина од градот ќе се сруши и од земјотресот ќе загинат 7000 човечки имиња, другите па ќе се исплашат и ќе му одадат слава на небесниот Бог. Видите, па ова се. И се 14 стих, второто зло мина. Ете, брзо иде третото зло, односно третиот лелек. И шо е третиот лелек? Ако ја прочитаме уште еднаш, седмата труба, 15 стих, Затруби и седмиот ангел, и по небото одекнаа силни гласови кои викаа Царството на светот стана царство на нашиот Господ, и на неговиот Христос и тој ќе царува во сите векови. Ова не е никакво зло. Ова е последниот триумфален, така да речеме, восклик. И потоа се споменува што ќе кажат 24-те старешини. Значи, она третото зло или третиот лелек што следи, теоријата толкува дека се седумте последни зла после шестата труба, а на крај све завршува со седмата труба. Се разбира, ова не мора да биде точно, ова е само една теорија, што ја изложи. Но, наше е да ја читаме книгата на Откровението, да се молиме, да се храбриме од неја, бидеќи, како што реков мејата салата, ако бидеме и запечатени живи праведници во тоа време. Нема тогаш да се радуваме на овие настани. Небесните жители ќе се радуваат, ќе му ќе го слават Господа за овие казни. 24 старешини и останатите. Меѓутоа запечатените Божји праведници нема да се радуваат додека не дојде Христос. Тие ќе ги минуваат своите денови на Јаковови маки на земјата. Жигосаните грешици исто така нема да се радуваат. За нив читавме. Што секој ги снајде. Значи ќе се радуваат само небесните жители, а единствената прилика кога ние можеме да се радуваме на овие настани е сега, во времето на милост. Значи, сега да ја читаме книгата на Откровението, сега да се молиме Сега да се радуваме што Господ ќе ја покаже тогаш својата сила и ќе ги излее своите казни врз овие што ја расипаа земјата и продолжува да ја расипуваат. Бејќи тогаш, тогаш и да сме запечатени преведници, нема да се радуваме. Тогаш ќе минуваме низ Јаковите маки. Нека ме фала и слава на Господа.